الرحمن الرحیم الفصل الثالث المحکوم فيه ما در فصل قبلی یعنی فصل دوم کتاب بحث حاکم رو خواندیم در فصل اول که هم موضوعش احکام و انواعش نه آره. فصل اول کتاب حکم بود اقسام حکم فصل دوم کتاب بحث حاکم بود فصل سوم الثالث المحکوم بحث محکوم فیه اون چیزی که بشته شده حکم شده سی و هفت المحکوم هو ما, هو ما تعلق به خطاب الشارعی و هو لا يكون الا فعلا اذا كان خطاب الشارع حكما تكليفيا وأما في الحكم الوضعي فقد يكون فعلا للمكلف كما في العقود وقد لا يكون فعلا له ولكن يرجع إلى فعله كشهود رمضان الذي جعله الشارع سببا لوجوب الصيام والصيام فعل للمكلف خب دقت داشته باشید بحثای خیلی قشنگی است میگه که محکوم فیه آن خطاب اشاره به آن چی داره تعلق داره مانند عقیب و صلات سلات محکوم فیه سلات چیه خب میگه محکوم فیه آن است که خطاب اشاره به آن چی داره تعلق داره یعنی در موردش حکم شده اون چیزی که بهش حکم شده بله هو ما تعلق به خطاب الشارع آن است که تعلق داره به آن چی خطاب میگه و این محکوم فیه نمی باشد مگر فعل زمانی که خطاب شارع که بهش تعلق داشت حکم چی بود؟ تکلیفی بود خب اگر حکم تکلیفی باشه باید فعل مکلف باشه دیگه در حکم تکلیفی شریعت به چه چیزی دستور میده؟ به, به فعلش به چیش؟ مثل نماز مثل روزه مثل حج اینا احکامات تکلیفی هستن اما فی الحکم الوضعی اما در مورد حکم وضعی گاهی موقع اون محکوم فیه فعل مکلف هست اما طور که در عقود و معاملات هست و گاهی موقع فعل مکلف نیست اون محکوم فیه فعل مکلف حالا سال میذاره اما به فعل مکلف برمیگرده مانند آمدن ماه مبارک رمضان مانند شهود ماه رمضان مشاهده کردن ماه دریافت ماه رمضان آقا دریافت رمضان فعل مکلف نیست آمدن رمضان فعل مکلف نیست ولی مرتبط به چه هست خداوند سببش قرار داده برای فعل مکلف که همون چیه روزه هست متوجه شدید پس خداوند سبحان یا شارع شهود رمضان رو سبب قرار داده برای وجود برای وجوب روزه و روزه هم فعل مکلفه پس تا اینجای کار تا اینجای کار که از اینجا به بعد امثله شروع میشه میگه که محکوم فی هست که خطاب اشاره بهش تعلق داره و گاهی موقع این محکوم فعل هست زمانی که خطاب شاره حکم تکلیفی باشه اما در وضعی هم میتونه فعل مکلف باشه و میتونه نباشه میتونه باشه آقا مثل زوال خورشید خود زوال خورشید یک حکم وضعیه خداوند اینو سببی قرار داده برای فرض شدن نماز ظهر تعلق به فعل مکلف داره ولی فعل مکلف نیست این زوال خورشید فعل مکلف نیست و گاهی موقع فعل مکلف و گاهی موقع این حکم وضعی چیه؟ مانند قتل عمد سبب برای قصاص ولی این قتل آیا فعل مکلف هست یا نیست فعل مکلفه مثل زوال نیست که آقا مکلف درش توانایی نداشته باشه مثل آمدن ماه مبارک رمضان نیست که آورنده ماه الله هست که هست ولی چون که اومد اون موقع دیگه بر مکلف چی میشه روزه بله فقوله تعالى وآت الزكاة الإيجاب المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل للمكلف بگه این آیه کریمه که میگه و آتو زکات زکات بدهید زکات بپردازید وجوبی که از این آیه گرفته بشه یا از این حکم گرفته میشه از این خطاب گرفته میشه تعلق به فعل مکلف داره تعلق به چی داره؟ که همون پرداخت چه هست؟ آقا زکات بدید آه؟ پس و آتو زکات زکات بدهید ایجابی که از این ایجابی که گرفته شده از این حکم تعلق به فعل مکلف داره که همون پرداختن زکات هست در نتیجه الله تعالی رو چه قرار داده؟ واجبش قرار داده و خب تکلیفیه و قوله تعالی ولا تقرب الزنا نزدیک زنا نشوید التحریم المستفاد من هذا الحكم تعلق به فعل مکلف تحریمی که گرفته شده است از این حکم تعلق به فعل مکلف داره و اون چیه؟ وهو الزنا همون زناس فعل مكلف دیگه فجعله محرما در نتیجه شریعتی رو چه قرار داده حرامش قرار داده وقد تكلم الأصوليون عن الأفعال التي تعلق بها التكليف من ناحيتين میگه أصوليون سخن قفتان در رابطه با افعالی که تعلق دارد به آنها تکلیف از دو زاویه از دو جهت اصولی ها از دو جهت سخن گفتند در رابطه با این افعال الاولا اعتبار اول یا جهت اول به جهت شروط صحت تکلیف بها از جهت شرطهای صحیح بودن تکلیف به اون فعل از جهت شرایط صحیح بودن تکلیف به اون فعل به هر فعلی که نمیشه انسان مکلف بشه نه و خب شرطاش خودش میگه الثانیه از جهت دیگر بازم سخن گفتن به ناحیت الجهت التي تضاف الیها هذه الافعال جهت دوم که در موردش سخن گفتن اصولیا اون جهتی است که این افعال به چه کسی نسبت داده میشن آ حق الله هم این افعال یا حق عباده یا حق کیه که اینا رو خودش مفصل سخن میگه میگه و نتکلم عن کل عن کل فی مبحث الاحده و سخن خواهیم گفت در مورد هر بحثی به شکل جداگانه در شماره سی و کتاب شرایط صحیح بوده تکلیف به فعل رو یا شرایط محکوفیه به عبارتی دیگر رو بیان میکنه همون فعله رو شرایط چی رو؟ فعلی رو که مکلف بش تعلق به مکلف داره بله پس المبحث الاول شروط صحة التکلیف بالفعل او شروط المحکوفی شروط صحیح بودن تکلیف به فعل یا شروط یا به عبارت شروط فیشی آقا شرایط ایجاب نواز روزه حرمت زنا و کارهای دیگه افعال دیگه شرطشون چه هست اینا رو بیان میکنه یشترط فی الفعل حتی تکلیف التکلیف به جمله شروط هی يشترط فی الفعل حتى یصح التکلیف به جمله شروطه هي شرط هست در فعل تا اینکه تکلیف به اون فعل صحیح باشه چند تا شرط چند تا مثلا اگر به ما دستور داده میشد که آقا روزی پنج بار تا پنجاه متر بپرید آیا تکلیف به این چیز صحیح بود؟ پس شرایط صحت تکلیف الان داره چکار میکنه بیان میکنه اولا یک ان يكون معلوم معلوما للمكلف علما تاما حتى يتصور حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه فلا يصح التكليف بالمجهول ولهذا فإن, فإن التكليفات التي جاءت في القرآن مجملة كالصلاة والزكاة بینها الرسول صلی الله علیه و سلم على وجه ینفی اجمالها دقت داشته باشید اولین شرط این هست که اون محکوفی برای مکلف به شکل تام به شکل کامل معلوم باشه تا بتونه انجامش بده همانطور که ازش شده طلب شد. پس شرط اولین است که آقا محکوفی به شکل کامل و واضح برای مکلف معلوم بشه مجهول نباشه پس تکلیف به چیز مجهول صحیح نیست به این خاطر است اون تکلیفاتی که در قرآن کریم به شکل مجمل اومده شکل تفصیلی نه اومده مثلا در قرآن به عنوان مثال اومده آقا نماز بخورید ولی آیا اومده به چه شکل نماز بخوری؟ ها نه اومده آقا تعداد رکعات شما از کجا ثابت میکنید تو قرآن میشه ثابت کرد نه میگه به این خاطر اون تکلیفاتی که در قرآن به شکل اجمالی اومده به شکل کلی اومده مانند نماز مانند روزه خب روزه نه اومده که آقا شما سقد زکات بده تفصیلاتش در احادیث اومده رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم اینا رو به گونه ای بیان کرده است که الان دیگه درشون اجمالی وجود ندارد پس شرط اول محکوم فیه برای اینکه صحیح باشه تکلیف بش این است که معلوم باشه برای مکلف دو ان یکون الفعل المکلف به مقدورا ای من الافعال التي يمكن للمكلف فعلها او تركها شرط دوم این است که فعل مکلف از افعال مقدور باشه آقا از اون کارهایی باشه که در توان باشد در چی باشد؟ یعنی از اون افعالی که مکلف بتواند انجامش بدهد یا ترکش کند از اون کارهایی که مکلف بتواند انجامش بدهد یا و یترتب علی هذا شرط ما بر این شرط دوم دو تا مسئله دیگه مترتب میشه دو تا مسئله دیگه سرش بیاد و اونا چه هستن؟ یک لا تکلیف بالمستحیل طبق این شرط دوم پس جایی که مسئله که مستحیل هست درش تکلیفی هم وجود نداره تکلیف بأمر مستحيل وجود سواء كان المستحيل لذاته كالجنب بين النقيزين أم كان مستحيلا لغيره وهو ما لم تجري العادة بوقوعه وإن كان العقل يجوز ذلك كالطيران بلا آلة فإن سنة الكون ما جرت على وجود مثل هذا الفعل دقت داشت واشت چی بيكي میفرماید که به چیز مستحیل تکلیفی وجود برابر است که اون ناممکن باشد ذاتا مانند جمع کردن بین نقیزه آقا هم این پنکه بچرخد هم نچرخد خب میشه امکان داره پس این مستحیل لذاتی هست یا اون مستحیل باشه لغیرهی مانند چی؟ مانند این که پس این مستحیل یا لذاتی باشه مانند جمع بین نقیزه یا مستحیل لغیرهی باشد و مستحیل لغیرهی اونی هست که عادتا واقع نمیشه معمولا اون چیز واقع نمیشه چه که اللحاظ عقل مثل اجتماع نقیزه نیسا اگرچه که از عقل اونو میتونه قبول بکنه ولی عادتا همچنین کاری ممکن مانند پریدن بدون وسائل بدون هواپیما بدون وسائلش آقا شما جوری بپر خب این عادتا همچنین چیزی وجود ندارد محال هست میگه سنت کون سنت عالم سنت وجود چونه نیست که انسان بدون آله کار بکنه بپرد فالتكليف بالمستحيل بنوعه تكليف بما لا يطاق ولهذا لم يأتي به الشرع میگه تکلیف به امر مستحیل با هر دو نوعش چه لذاتی چه غیرهی تکلیف به اون اموری است که در توان نیستن تکلیف به ما لایطاق هستن کارهایی که در توان و لذا شرع هم به همچنین چیزای دستور نداد متوجه شدید؟ گفته بود برای صحیح بودن تکلیف ما چند شرط داریم شرط اول این که معلوم می بود شرط دوم این بود, بود که مقدور باشه طبق شرط دوم میگه دو تا مسئله دیگه مترتب میشه یکی این که به مستحیل شریعت اصلا تکلیف نکرده دوم لا تکلیف به لا يدخل تحت اراده الانسان و مسئله بعدی که مترتب از شرط دوم هست مترتب از شرط دوم هست میگه تکلیفی وجود ندارد به آن چیزی که در اراده انسان نیست آقا در شریعت شما به چیزی تکلیف نمیشی که اونجا اراده ای نداره خب مثال میزنه که تکلیفه ان یفعل الغیر فعلا معینا لان هذا لا يدخل تحت إرادة الإنسان وقدرته مانند این که ما آقا یاسر رو تکلیف کنیم که آقای عارف فلان کار رو انجام بده خب چه ربطی به آقای بلا یاسر داره پس مانند تکلیف کردن شخص که شخصی دیگر فلان کار مشخص رو چیکار بکنه انجام بده آقا این تحت اراده این آقا نیست این تحت اراده این آقا شخصی دیگر است لأن هذا لا يدخل تحت إرادة الإنسان وقدرته بجزيرة تحت إرادة وقدرة الشيس ومن هذا القبيل أيضا النوحاس هم تريد التكليف بالأمور الوجدانية والقلبية التي تستولي على النفس ولا يملك الإنسان دفعها كحب الشخص لإحدى زوجته أكثر من الأخرى وكحب الأب بعض أولاده أكثر من الآخرين إلا أن عليه أن يعدل بين أولاده أو بين زوجته دیگه از همین نوع دوم است آه؟ که تحت اراده نیست این امور زیر یک تکلیف به اموری که مرتبط با وجدان و مرتبط با قلب هستند امور قلبی که بر نفس انسان چیره هستند و انسان توانایی این که اون امور قلبی رو دفع کنه توانایی چون نداره مانند چی؟ مانند این که شخص یکی از دو همسرش رو بر دیگری بیشتر دوست دارد خب میگه آقا این تحت ارادهش نیست نمیتونه رو دفع کنه یا مانند دوست داشتن پدر بعضی از فرزندانش رو بیشتر از دیگران ببینی یه پسری رو یه فرزندش رو از بقیه بیشتر دوست داره بگه این از اون اموری است که تحت اراده نیست دوست داشتن از امور قلبیه از امور وجدانیه ولی اینجا وظیفش این هست که عدالت رو باید رعایت کنه خود خب دوست داشتن که یه چیز درونیه این که در اختیارش نیست ولی عدالت, کردن که تخت اختیارش هست و در کنترلش هست متوجه شدید این مسئله رو پس اون اموری که تحت ارادهش هستن در مقدور و در توانایی هستن اما اون امور قلبی جزو همین اموری بودند که در زیر مجموعه اراده انسان قرار ندارند